Thank you. Mama. excepto yodgor sa'diyev mukambar rahimova to'ti yusupova salohiddin ziyamuhammedov rustam karimov g'aybulla hojiyev madina muxtorova o'qiladigan matnlar temur malik yunusov ijrosi kunlarda marg'ilonda shunday xabar chiqib qoldi Toshkent hokimi bo'lgan azizbek qo'qonga qarshi bosh ko'targan xon tomonidan xiroj zakot soliq uchun yuborilgan devon beklarini o'ldirgan ikkinchi kun bu xabar tag'i ham boshqacha to'n kiydi Musulmon qul Nur Muhammad qushbeyga 5000 sipoh qo'shib toshkent ustiga jo'natgan bu xabarlar xalq tomonidan juda oddiy ortiqcha sovuqqonlik bilan qarshi olindilar bu voqeaga hech kim ajabsinmadi va bunda favquloddalik ko'rmadi xalq bunga haqli edi chunki bunday tinchsizliklarni endi ko'ra ko'ra juda ham o'rganib qolgan bu kun bo'lmasa ertaga o'zining botir boshchisining oftobachisining xullas kim bo'lsa ham beklaridan birining shunday tinchsizlik chiqarishiga mumkin va bo'ladirg'an ish deb qarar edi ammo biz otabekni bu to'g'rida xalq bilan birgalashtirolmaymiz chunki ul bu xabarga sovuqqonliq bilan qaray olmas edi va qaray olmadi bu xabarni eshitar ekan yeb turgani og'zida yutgani bo'g'zida qoldi bunday o'zboshimchalik orqasidan o'zining ochiq ko'zi o'tkir zehni orqali mudhish falokatlik manzaralar ko'rar millatini xalqini musulmonni qo'rqinch jar teksiz jahannam yoqasida yiqilish oldi topar edi da seskanib o'zing saqla tangrim dedi bu xabarni eshitgandan so'ng gangib esini yo'qotdi yarasi yangilandi oq bilan qorani ajratolmagan fuqaroning bir necha g'arazgo mustabidlar kayfi yo'lida bir birisining qoniga tashna bo'lishlari va natijada istiqbolning vahm ko'rinishlari toshkandan emish bek otangizdan bo'lsa kerak huval ko'zimizning nuri belimizning quvvati hayotimizning mevasi o'g'limiz mulla otabekka yetib ma'lum va ravshan bo'lg'aykin alhamdulillah biz duogo'y padaringiz mushtipar onangiz va yaqin do'stlaringiz munda haq taoloning hifzi himoyatida sihat va salomat bo'lib ko'z nurimizning duoyi jonini subhi shom balki alladavom robbil olamindan rajo va tamanno etmakdamiz janobi haq bot fursatlarda yaqin va sayyid soatlarda to'kis tugallik bilan diydor ko'rishmakka nasib va ro'zi qilsin omin yo robbil olamin ba'da so'zimiz o'g'lim marg'ilonga sihat va salomat yetish maktubingni olib haq taolloga shukurlar qildik bizning toshkentdan ahqol so'rasang balki marg'ilonga ham eshitilgandir munda azizbek qandoqdir bir kuchga tayanib qo'qonga isyon etdi xazina hisobini olish uchun kelgan devon beklarini o'ldirib o'rda darvozasiga osdi bunga qarshi qo'qon ham tinch yotmagan bo'lsa kerak bu kun kerovchidan besh ming sipoh ila normuhammad qushbegini toshkent ustiga buyurilganligini eshitdik fuqaroning tag'in qandoq ko'rguliklari bor ekan o'g'lim kechagina qonli qilichini fuqaro ustida yurgizib turgan azizbekka uning tig'i zulmi bilan qora qoniga belanilgan o'g'lining otasining onasining og'asining mazlum gavdasi tuproq ostida hali chirib bitmay turib bu kun xalq yana azizbekka o'sha qonxo'rga o'z qoni bilan yamin etdi azizbekni to o'zining bir tomchi qoni qolg'unchalik himoya qilmoqqa ont ichdi azizbekning buyrug'i bilan kecha o'rta tegiga barcha toshkent xalqi yig'ilgan bu yig'inda ulamolar ham bor fuzalo ham bor xulosa shaharning har bir sinfidan ham hozir edi azizbek o'rdi xonasidan turib fuqaroga salom qildi azizbekning salomiga musharraf bo'lg'uvchilarning ko'zlaridan yoshlar oqmoqda edi o'g'lim sen bir qadar oq bilan qorani ajrata olasan yozganlarimni diqqat bilan o'qi azizbek o'rda darvozasiga osilgan ikki ikki gavdani ko'rsatib so'radi qaro ko'rasizmi bu ikki gunohkorni nima uchun bu jazoga mustahiq bo'ldilar bular musulmon cho'loqni sarkardalaridan qipchoqlarning yo'ldoshchilaridan va qora choponning dushmanlaridan bo'lgan ikki to'ng'izning gavdalari men men bularni siz qora chopon fuqarom tomonidan o'ch uchun o'ldirdim siz qora chopon og'aynilarning pichoq qo'lida shahid bo'lgan qarindoshlaringizning ruhlarini shodlantirmoq uchun o'ldirdim yoki yoki bu harakatim adolatdan emasmi adolat ko'p qilgansiz tafsir qipchoqlarning jazolari shunday bo'lmog'i kerak ko'p qilgansiz siz qora choponlarga xolisona qilgan bu xizmatimga qarshi albatta qipchoqlar qasdimga tusharlar meni toshkent hokimligidan azil etmoqchi va qo'llaridan kelsa hatto o'ldirmoqchi bo'larlar so'z siz bu ehtimolga qandoq qaraysizlar e ta'sir bir tomchi qonimiz qolguncha yo'lingizda jon beramiz xat bo'lmaymi biz tirik turgan joyda sizning bir tola bo'yingizni ham qilmaymiz rahmat fuqaro eshitamanki qipchoqlar normuhammad qushbegi qo'l ostida toshkent ustiga harakat boshlagan emishlar bunga qarshi bizning hozirlanishimiz kerakmi yo'qmi fuqaro kerak albatta kerak agar ruxsat bersangiz bu kundan boshlab qo'rg'onlarni tuzata beramiz a tuzatamiz rahmat rahmat fuqaro orqamda sizning dek turganida Bende hiç bir kaygı yoktur. Siz aman olup asayiş oltursanız Kıpçakka yol vermeyiniz. Ha yol vermeyiniz. Yol vermeyiniz. Korku etsin çünkü Fatih'e veriniz. Hakkı veriniz. Amin. Amin. Allah o zaman kar bulsun. Allah'a ekber. azizbek fotiha berdi xalq urush hozirlig'iga kirishdi ana o'g'lim bizning xalqning holiga yig'lashni ham bilmaysan kulishni ham har holda toshkent ustiga yana qonliq bulutlar chiqdi ishning oxiri nima bilan tinchlanardi bu bir xudog'agina ma'lumdir boshqa so'zlardan ham ortiqroq esingga shuni solib o'tayki siyosat to'g'rilarida o'ylabroq so'zlab arzimagan sabablar bilan talaf bo'lgan jonlarni hamisha ko'z oldingda tut sen bilan manim ko'ngillarimizdagi yaratg'uvchig'agina ma'lum bo'lib ammo farg'onada meni azizbekning sherikidir deb o'ylashlari va seni bir fitnachining o'g'li deb tanishlari ehtimoldan yiroq emasdir shu jihatlarni mulohaza qilib oyoq bos bu tinchsizlik vaqtida sen bilan menim hayotimizning tahliki ostida bo'lganini unutma shuni ham aytib qo'yayki bu tinchsizlik bosilmag'uncha toshkentga kelmasliging maslahatdir toshkent tinchlangandan keyin agar salomat bo'lsam o'zim xabar yuborurman munda barcha yori do'st salomat mendan hasan aliga salom ayt addoyi otang yusufbek hoji toshkent 27 dalv oyida 1264 yilda yozildi otabek maktubni tugatib tushunmay o'tgan jumlalarni qayta ko'zdan kechirar ekan azizbek voqeasi ustiga kelganda ixtiyorsiz tulki deb yubordi bosilmag'uncha toshkentga kelmasliging maslahatdir bu jumlani o'qiganda undoq bo'lsa sira tinchimangiz dedi da yovoshgina iljayib qo'ydi qo'qondan har kun deyarli xabarlar kelib turar edi qo'qon sipohi tomonidan toshkan o'raldi degan xabarga endi 15 kunlab vaqt o'tgan edi ammo hanuz toshkan olindi degan gap yo'q edi kechadan beri kishilar og'zida nur muhammad qushbegi yaralangan qo'qon yigitidan bir yarim mingga qirilgan degan xabar yurib ketdi chamasi azizbek osonliq bilan jon beradirgan ko'rinmaydi anavi yarasining ustiga toshkan fojiasi kelib qo'shilg'ach otabek tag'in ham hayolchallang'an tag'in ham xomushligini orttirgan edi hatto ba'zi kunlar hujrasidan tashqariga chiqmas kishilar bilan so'zlashmas boshqacha aytganda kundan kunga go'shanishinlikka yaqinlashib borar edi bu kun ertalabki choydan so'ng hasanali kechagi fikrini chinlab amalga oshirmoqchi bo'ldi chunki otabekdagi o'zgarish kundan kunga rangining siniqib borishi hujradan chetga chiqmasligi xomushligi va boshqalar hasanalini yaxshig'ina qo'rquvga solgan o'zining faqat tomoshachig'ina bo'lib yurishidan rizosizlangan edi durust ul otabekning muhabbatiga voqif bo'lgandan beri bir daqiqa ham uni o'zining ko'z o'ngidan uzoq tutmagan mahbubasi kim kimning qizi biror ebini qilsa mumkinmi mana shuningdek masalalarni tekshirib bilib ham o'ylab kelgan edi ammo bu to'g'rida otabekning ko'magiga chinlab bel bog'lashdan uni ba'zi ehtimollar to'xtatib otabek yosh yoshlar muhabbati uchar qush balki bukun erta unutib ham yuborar kabi mulohazalarda bo'lingan edi nihoyat otabekdagi o'ychanlik va o'zgacha hollarning kundan kunga kuchayib borishi hasanalini haligi mulohazadan voz kechtirib boshqa yo'sinlarni qaratmoqqa majbur etdi garchi uning qarori bir nuqta ustida to'xtagan bo'lsa ham shu holda tinib turmadi yana yuz turlik boshqa yo'sinlarni o'yladi ming turli xayollarga borib qaytdi ammo ularning bittasini ham otabek og'rig'iga em deb topmadi kechlik oshni o'tkazgach hasanali o'z hujrasidan kiyinib chiqdi da otabek yonig'a kirdi otabek boburnoma mutolasi bilan mashg'ul edi ba'zi bir ehtimollarga qarshi o'zining niyatini bildirmadi menda yumushingiz yo'qmi bek hammomga bormoqchi edim yumushim yo'q boraveringiz hasanali chiqdi qosh qorayib qorong'u tushayozgan edi havo bulut achchiq sovuq yel to'rt tomonga yugurar onda sonda qor uchqunlarini quvlab zirqtirar edi eru vaqtida yarim beldan loy ketishga to'g'ri keladirgan ko'chalarning loyi qatqaloqlangan shuning uchun yurguvchi qiynalmas aksincha olachalpoq qor pag'alarini bosishdan vujudga kelgan oyoq ostidagi g'arch g'urch tovushlari kishiga bir turli kayf musiqaviy yengillik berar edilar do'konlar yopiq bo'lsalar ham choyxonalar ochiq kishilar o'rtaga gulxan solib choyxonachining bachchasini gohi o'zlariga xon ko'tarib va gohi xon qizi deb ham qo'yardilar xon saylovchilar orasida yosh yigitlar bor bo'lganidek katta sallalik mulla namolar yetmish yoshliq keksalar ham ko'rinadilar qish kechalari juda uzun shuning uchun choyxonalar obod xalq lazzatlanib bachchaning tabarruklangan choyini ichadir husniga tomosha qilib xudoning qudratiga hayron qoladir hasanali ziyo shohchining tashqarisiga kelib kirdi da mehmonxona darichasiga qaradi daricha tirqishdan ko'rilgan yorug'liq mehmonxonada kishi borlig'ini bildirar edi hasanali tuzatinib oldi va ichkariga kirdi ziyo shohchi namoz o'qimoqda bo'lib mehmonxona chet kishidan xoli edi bu tasodifdan hasanali suyundi va ziyo akaning namozni bitirishini kutib o'ltirdi ziyo shohchi yonig'a salom berib joy namozdan orqasiga qarab qo'ydi fotihaga qo'l ko'tardi fotihadan so'ng kelib hasanali bilan so'rashdi keling keling ota tinchlikmi shukur tinchlik tancha tevaragiga o'ltirishdilar bir muncha vaqt so'zsiz edilar ziyoshohchi bu vaqtsiz tashrifga tushunolmay nima qilib yuribsan degandek etib bir necha qayta hasanaliga qarab oldi ajablanmangiz boy aka kelishimda bir majburiyat bor sizni otabek yubordimi yo o'zim keldim bu aka ziyo shohchi yana tushunolmadi to'g'risi ham hasanalining bu kelishi ziyo aka uchun yot bir ish edi chunki hasanali otabekning quli qullar bilan jiddiy muomalada bo'linmoq ayniqsa ziyo shohchilardek odamlarga favqulodda bir ish buning ustiga majburiyat ostida o'zicha kelishi majburiyatingiz <laughs> majburiyatimni eshitsangiz balki ishonmassiz xo'sh o'zingizga ma'lumki marg'ilon kelganimizga yigirma besh kun bir oylarcha emas fursat o'tdi shundan beri otabek dardmand qanday dardmandlik otabek sog'ku to'g'ri aytasiz ammo men ham uning dardiga bir necha kun tushunmay yurgan edim xo'sh dardi muhabbat muhabbat muhabbat shu yigirma besh kunlik bir muddatni ichida u butunlay odamgarchilikdan yozdi bu o'rtada qanday tashvishlarga tushmadim so'rasangiz kimga muhabbat qo'ygan xabaringiz bo'ldimi bo'ldi qutidorning qizig'i ha ha ha ha buni siz aniq bilasizmi aniq bilaman o'zi aytdimi o'zi aytmasa ham shunga yaqinlashtirdi otabek qizni qayerda ko'rgan afsuski buni bila olmadim xo'sh endi nima qilmoqchisiz huzuringizga kelishimning bosh sababi ham shundadir bu to'g'rig'i siz qanday yo'llar ko'rsatasiz va nima kengashlar berasiz albatta shunga qarab bir ish qilamiz deb xizmatingizga keldim ha xo'sh nozik gap agar biz otabekni bu yerdan uylantirib qo'ysak hoji bizdan xafa bo'lmasmikin ko'p yashang boy aka pulingizdan bu to'g'rida ko'p o'yladim xafa bo'lsa nima chorakim biz shu ishga majbur bo'lgan bo'lsak shuning bilan birga yusufbek hoji ham unchalik aqlsiz kishilardan emaski bu gapga xafa bo'lsa ammo men qutidor ko'nadimi yo'qmi deb bu tomonni o'ylab turibman aytganingizdek masalaning bu tarafi ham juda nozik ammo iqtidorning otabekka qarashini yaxshi bilsam ham o'rtada yiroqliq masalasi bor qizimni musofirga bermayman deb qo'yarmikin bilmadim menimcha iqtidorning oldidan bir yo'li o'tilsin agarda ko'nib xo'p desaku xayr ko'nmagan taqdirda bu xabarni otabekka yetkazsak zora shuning bilan ko'ngli sovib tushsa bo'lmasa iqtidornikiga qachon borilsin deysiz bundagi ixtiyor sizdadir ha hozir boramiz biz ham umrda bir sovchilik qilaylik menim ham birga borganim ma'qulmi yoki yolg'iz o'zingiz ha sizning borishingizdan zarar yo'q ziyo shohchining kulib aytgan so'zlariga qutidor sira ham tushunmas va kutilmagan mehmonlarning kelish sababini so'ramoqdan iymanar edi olovni qo'ya turib qudalarga dasturxon olib chiqingiz ziyo shohchining bu kulguligidan so'ng qutidor tanchaga olov qalashni qo'yib dasturxon buyurish uchun ichkariga qo'zg'aldi taqdir bitgan bo'lsinda inshaalloh bitar shundoq yigitni kuyovlikka qabul qilmagan bir kishini biz odamga sanamaymiz qutidor qaytib chiqdi ziyo aka bilan hasanali ma'noli qilib bir birlariga qarashib olmoqda edilar qutidor ayniqsa ziyo akaning og'zini poylab ko'ngli chaqirilmagan mehmonlardan tushunmog'i qiyin bo'lgan bir ma'noni sezmakda edi oradagi so'zsizlik uzoqqa cho'zila bergach qutidor hasanalidan so'radi bek salomatmi ha bizning sizga chaqirilmagan mehmon bo'lishimiz ham otabekning sog'lig'i uchundir otabek sog'mi <laughs> bugungacha otabek salomat ammo bekning mundan keyingi sog'lig'i sizning qo'lingizda qolganga o'xshaydi <laughs> tushunolmadim ya'ni otabek bu kungacha salomat ammo mundan keyingi sog'lig'i sizning qo'lingizda mening qo'limda sizning ixtiyoringizda otabek kabi bir yigitning sog'lig'i har bir aqlli kishi uchun maqsad bo'lsa ham e, lekin so'zingizni shunisi qiziqdirki bir yigitning sog'lig'i ikkinchi bir kishining ixtiyorida bo'lsin ha ajablanmang o'rtoq bekning bundan keyingi sog'lig'i sizning ixtiyoringizda bu o'yin emas to'g'ri gap qutidor Tosundan muddaoning kim va nima to'g'risida bo'lganligini payqab qoldi va o'zida bir turlik o'ng'aysizlik sezdi ziyo aka to'ybekaning yozgan dasturxonini tuzatib kulchalarni sindirdi hasanali bilan qutidorni nonga taklif qilib o'zi maqsadni ochiqroq anglatmoqchi bo'ldi muhabbat degan narsa juda oz kishilarga nasib bo'ladigan bir dur bebahodir qadrdoningiz yusufbek hojining o'g'li otabek bir necha kunlardan buyon pinhoniy bir dard bilan og'rir edi ko'rinishda uning quli ammo haqiqatda otabekning ma'naviy padari bo'lgan hasanali ota uning maxfiy dardining asli omrini izlaydir bekning o'zi bo'lsa o'z holi to'g'risida hech narsa sezdirmay dardini yashiradir shundoq qilib hojasiga ixloslik hasanalining tajribalik kuzatishidan bekning maxfiy dardi uzoqqa qocholmay natijada sir ochiladir <laughs> shariat ishiga sharm yo'q deydilar o'rtoq agarchi siz bilan menga bir muncha og'irroq bo'lsa ham yana so'zlab o'tishga hojat bor kunlardan bir kun taqdir shamoli yuradirda bir kimsaning iffat pardasi ostida o'ltirgan qizining yuzidagi niqobni ko'tarib ikkinchi tomondan bizning otabekni shu afifaga ro'baro qiladir shu daqiqadan boshlab bekda u afifaga qarshi bir ishq ham chin bir ishq tug'iladir ziyo shohchi o'z tomonidan ham yana bir muncha gaplarni qo'shib chatib so'zini tugatdi qutidor yaxshig'ina o'ng'aysizlangan edi qutidorg'ina emas sovchilar ham o'ng'aysizlangan edilar masalaning noziklig'iga uchovlari ham tushunarlar va shuning uchun ittifoq qilgandek chuqur bir sukutga ketgan edilar garchi muddao kun kabi oshkor bo'lgan bo'lsa ham nima uchundir qutidor yana o'zini tag'ofilg'a solib so'radi u kimning qizi emish sizning karimangiz iqtidori o'zining joysiz savolidan o'kinib yerga qaradi o'rtada tag'in so'zsizlik o'ng'aysizlik boshlandi bir necha fursat shu yo'sin jimgina o'ltirishgandan keyin yana ziyo shohchining o'ziga gapirishga to'g'ri keldi biz o'zimizning bu kelishimizda sizning uchun dunyoga orzug'uliq bir o'g'il hadya etganimizdek inshaalloh qaytishimizda ham otabek uchun mujassamai ifrat bo'lgan bir rafiqa tuhfa qilurmiz bu so'zdan keyin hasanalining yuragi bezillay boshladi chunki shu daqiqada qutidor og'zidan yo rad va yo qabul javobi eshitar edi ikkinchi tomonda kutilmagan bu sovchiliqqa ishonishni da ishonmasni da bilmay shoshib o'ltirgan qutidor ham o'zining og'ziga tikilib turg'uvchi ikki kishiga qanday javob aytish uchun garangsigan edi <laughs> otabek kabi bir yigitni o'g'il qilish sharafiga noil bo'la olsam o'zimni eng baxtli otalardan sanar edim ammo bu to'g'ridagi hamma ixtiyor o'z qo'limda bo'lmay orada ko'krak suti berib o'stirgan xotin ham bor bu ish uchun yolg'iz o'zim qabul javobi bersam da onasi bir chekkada qoldirilsa ehtimol puxta ish qilmagan bo'larmiz agar maslahat ko'rsalaringiz bu to'g'rida uning bilan ham kengashib ko'rar edim qutidorning javobidan samimiyat va ixlos ma'nolari tomib turar edi javobni eshitgan sovchilarning tomirlariga umid qonlari yugurib ketdi bu ot savdosi emas umr savdosi birodar yangamiz bilan kengashingiz otabek va otasi to'g'rilarida bilganlaringizni so'zlangiz shundan keyin xo'p o'ylashib bizga javob beringiz shu gapdan keyin qutidor mehmonlarni qoldirib ichkariga kirdi kumush bibi uxlashga yotgan edi to'ybeka bo'lsa o'zining o'choq boshi yonidagi uychasini titratib xurrak otar edi qutidor uy eshigini ochar ekan ayvonda o'zini kutib o'ltirgan oftob oyimg'a dedi shamni olib kirchi oldimg'a uy jihozga g'oyatda boy go'yo muzoxona tusini berardi tahmonda turli rangda atlas va shohlardan qoplangan ko'rpalar pahmon va tog'chalariga uyilgan par yostiqlar qator qator xitoyi jononlar kosalar ko'zalar chinni choydishlar laganlar kumush qinliq xanjar va qilichlar qalqon va siparlar doriga solingan turlik turlik er va xotin kiyimlari po'stin chakmon va boshqalar qip qizil gilam va shohi ko'rpachalar kishi ko'zini qamashtirar darajada edilar oshqib og'zini poylagan oftob oyimg'a qutidor bir iljayib qo'ydi da xotin sen hali eshikdagi sovchilardan xabarsizdirsan oftob oyim erining sovchi xabarini oddiygina qarshiladi chunki endi 2-3 yildan beri uylarga kun sayi sovchilar jamoasi yog'ilib yotganlikdan bu sovchilar ham o'shalarning birisidir deb o'ylagan edi xayrlik bo'lsin kimlar sovchi ziyo shohchi tag'in senga noma'lum bir kishi oftob oyim bu kungi sovchilarning qutidorga boshqacharoq o'zgarish berganlarini payqadi va buni erining samimiyat ham oshiqishidan sezdi <sighs> kim uchun kelganlar bundan 15 kunlar ilgari biz bir toshkentlik savdogar yigitni mehmon qilgan edik balki esingdadir ha ha esimda bor toybeka maqtab kirgan yigit o'lma xotinim <laughs> ana shu yigit uchun kelganlar voy o'lmasam musofir ku men ham shunisiga hayron bo'lib qoldim yo'qsa o'zi ayni biz qidirgan har to'g'rida ham yetuk bir yigit edi oftob oyim boshqa xotinlarimizdek erining ra'yi va xohishini umuman butun shaxsini ehtirom qilg'uvchi bir xotindir shuning uchun erining hozirgi ra'yini garchi o'z tilagiga bus butun zid topsa ham yolg'iz musofirlik masalasi bilangina gapga xotima bermay boshqa taraflardan ham kamchiliklar topib asoslik suratda qutidorning otabekka tomon haroratlana yozgan yuragiga sovuq suv sepmoqchi bo'ldi o'zi qanday kishining o'g'li otasi sizga tanishmi oftob oyimning bu savoli o'zi uchun zararlik bo'lib chiqdi chunki qutidor yusufbek hojining qanday kishi bo'lganligini bu kunda qaysi ishda ekanligini va o'ziga bo'lgan munosabatini mayda chuyda tafsilotlari bilan so'zlab chiqdi yigitni naslini aybsitib bo'lmaydi to'g'risiga to'g'risiga ko'chganda bu yigit nasdan bizdan allaqancha yuqori turadir uylanganmi yo'qmi uylanmagan buni qaysidir bir majlisda uning qulidan eshitgan edim necha yoshlarda bor ko'p bo'lsa yigirma besh yoshlarda bo'lur bo'lmasa yigirma ikki yigirma uchlardan oshgan emas nima majburiyatda bizga kuyov bo'lmoqchi toshkentdan qiz topilmaganmi topilsa ham yoqtirmas ekan ah. endi qanday kengash berasan xotin siz muvofiq ko'rgan bir ishga qarshi tushib rayingizni olmayman hmm. chunki hmm. nima bo'lganda ham sizning otaliq ismingiz bor ham ko'proq ixtiyor sizning qo'lingizdadir men albatta ko'zingizning oq qorasi bo'lgan yolg'iz qizingizni yaramas bo'lmag'ur kishiga tutib berarsiz deb bilmayman bu jihat bilan bu ishga rizolig'im bilinsa ham biroq qarshilig'im shundadirki kuyov toshkanlik bo'lgandan so'ng qizingizni o'zi bilan birga olib ketar va siz bilan meni yolg'iz bolamizdan ayirar hmm. bunga qolganda sizni bilmasamda ammo mening bunday judoliqqa sira toqatim yo'qdir mana shu tarafni yengilroq o'ylaganga o'xshaysiz jonim so'zlaring to'g'ri xotin lekin taqdir bitgandanmi nimadir bo'lsa ham bu yigitga qarshi ko'nglim jizillab turadir bu fikrim senga ma'qul tushadimi yo'qmi har holda biz endi uzoq o'ylashib o'tirmayliqda o'z xohishimizcha qilib javob beraylik masalan sovchilarga rizolig'imizni bildirib ammo kumushni marg'ilondan olib ketmaslikni shart qilaylik agar shartimizni qabul qilsalar yolg'iz bolamiz ikki bo'lib ayni bizning muddaomiz yo'q qabul qilmasalar ul vaqtda kinalari o'zlaridan bo'lsin mana bu maslahatga nima deysan xotin musofirlig'i biz tanani kuyov qilmaymiz bizga chin yigit kerak xalq musofirga berdi deb so'z qilsa qilsin oftob oyim eridagi maylni boshdayoq payqagan edi shuning uchun tilar tilamas o'zingiz bilasiz javobini berdi javobni olib qutidor sovchilar oldiga chiqdi va ma'lum shartni ularga e'lon qildi bu shartni otabek ismidan ziyoshohchi qabul etib qutidorni otabekdek bir yigitni kuyov qilish bilan tabrikladi va takallusiz sovchiliq ila umr savdosi bitgan hisoblandi ikki yoshning muhabbatlik uvalik juvalik bo'lishlariga duo qiling'ach sovchilarga zarrin to'nlar kiydirildi hasanali qutidorga o'zining minnatdorchiligini aytib tugata olmas so'z oralarida uni duolar bilan g'arq etmakda edi to'nlar muborak bo'lsin sizga kuyov o'g'il muborak bo'lsin tungi kutilmagan tun hasanali otani gangitgan uning keksa ko'zlari uyqu bilan tamom chaplashib olg'an edilar ulbul xabarni ertaga ertalab qaysi yo'sin bilan bekka bildirish yo'llarini o'ylar edi bu favqulodda so'yinch xabarni bekning qaysi yo'sinda qarshilashini o'ylar edi bu xabarni eshitish bilan otabekda ko'riladigan o'zgarishlarni hollarni harakatlarni barchasini birma bir ko'nglidan kechirar edi bu gapni eshitgach haftalab hujra ichidan chiqmay yotgan bekning ko'chalarida bozorlarda qutidor uylarda shodlanib ruhlanib yurganini ko'rar edi bu o'ylarni tugatgandan keyin uning ko'zlari uyqu sari yumila boshlab qarshisiga otabek kelib to'xtar edi ota men sizning bu qilgan yaxshilig'ingizni sira unutmasman deb minnatdorlik qilgandek bo'lar edi hasanali uyg'onib ketar va qaytadan shu to'g'rida o'ylay boshlar edi bechora suyganing to'g'risida o'ylay o'ylay boshlaring og'rib ohlar tortib yotadirgandirsan yordamching yo'qligidan umiding kesilib hasratingni kimga aytishni bilmay tursan qayg'urma begim hasanali otang u to'g'rida ham seni yodidan chiqarmadi bu kecha sening qayg'uli kechalaringning eng keyingisi va oydinlik ham she'riyati arafasıdır. arafasidir Hasan Ali'nin ko'zlari tag'in uyquga ketar qarshisiga otabek bilan kuhluk, ko'rkam bir qiz kelib chiqar va ikkisi unga qarab iljayishar edilar bizning chin degendek degandek bo'lar edilar Ali'nin yana uyqusi qochar edi yetti. Ah. yoshim kızım bulmadı. yetdi o'g'il qizim bo'lmadi dunyodan vakı. boraman darvoqi otabek menga o'g'irlik qilmasmi xotini menga qiz bo'lmasmi ularning bolalari meni bobo deb ketimdan yugurmasmikinlar tuproq ostlarida unutilib yotgan kezlarimda bir vat hasanali otamiz ham bor edi deb yodlasalar yaxshilik bilan eslasalar yetar menga shu tunlar uzoq tongni ottirib otabekni quvontirishgacha sabr chidamas ko'z yumishqa haligidek xayollar mone bo'lar edilar shu yo'sin yarim uyqu holatda tongni ottirib so'yintirish soatlari ham yetdi choydan keyin hujrasiga chiqib ketgan hasanali qo'ltig'ida bir narsa bilan kirib bek qarshisiga o'ltirdi otabekdagi sukut xayol fikr kabi holatlarni yulib yulqib olib ular o'rniga chechak donalari ekib umid suvlari sepmoqchi edi endi muborak bo'lsin sizga otabek tushunolmay hasanaliga qaradi hasanali iljaygan ko'yi qo'ltig'idagi zarrin choponni olib sandal ustiga qo'ydi bu qanday chopon muborak bo'lsin dedim-ku. Nima muborak bo'lsin? Sizga iffatlik va sevimli rafiqa bilan qutidordek qaynota, Hasanaliga kelin. Otabek qiziq holatda qoldi. Bir turlik titrab ketdi. ko'zlari qinidan chiqara darajaga yetdi g'ayri ixtiyoriy qo'zg'alib o'ltirgandan keyin so'radi bu nima degan so'zingiz nima deganimni so'ramangiz va deganimga beringiz men sizni qutidorning qiziga uylantirishga qaror qildim qarorimni ham bu kun kechasi ziyo shohchi bilan amalga oshirdim ya'ni qutidorning qiziga sizning uchun ulashib keldik qaysi qiziqqa o'nashib keldingiz qutidorning yolg'iz qizig'i bundan xotirjam bo'lingiz bek ziyo shohchi ertalab choyni ichib boraman degan edi biz uni bilan hali to'y kengashlarini qilamiz otabekning tushida xursand va xafaligi mashhul bir holat bor edi unashish masalasiga qarshi tushmaganidek suyunchini ham oshkor qilmadi bibi uyqudan turib favqulodda bir holga uchraydi bir kechada hammaning tushiga to'y kirib chiqqan to'y uchun yangi ko'rpalar qoplamoqchi bo'ladilar par to'shaklar olmoqchi bo'ladilar kuyov uchun qanday kiyim yarashmog'i ham bahs qilinadir oftob oyim eriga oltin kamar olmoqqa buyuradir tavba demay chora yo'q oftob oyimlarning kuyovlari kim qaysi qizlarini erga beradilar ularning kumushdan ham boshqa qizlari bormi ularning qizlari yolg'iz demak kumush erga beriladir tushunarli gap emas bir kechada hammaning tushiga to'y kirib chiqqan erga kim tegadir kumush voy kumush bubi kuyovni yoqtiradirmi yo'qmi bu to'g'rida uning fikrini bilish kerakmi emasmi so'zlash ham kerak emas bildirish ham nega chunki odat shun. kumush ota ona yoqtirgan kishiga rozi bo'lish uchun majbur mana bekachim beka opangni sen hech narsaga sanamaysan biroq uning nafsi lamirda karomati bor opang bir narsani tiliga yo ko'ngliga oldimi darrov farishtalar omin deydilar ana u kungi yosh mehmonni senga maqtasam achchiqlanding ammo kelib kelib bugun seni o'shanga berdilar endi bundan keyin to'ybek opangga ixlos qo'y bekachim bu xabarni eshitguvchi bibining qora ko'zlari achchiq yoshga to'lib kipriklari yosh bilan belandilar yig'lama bekachim biz bilamiz sizni ko'z yoshlaringiz nimaga ekanin erlar suyunganda kulsalar sizga o'xshash qizlar yig'laydilar sizni yig'laganingiz quvonganingiz meni yerga berganlarida senga o'xshash men ham yig'lagan edim ammo ichimdan nikoh kunning tezroq kelishini kuta kuta o'lgan edim <laughs> toqatim tugan opa ortiq so'zlamangiz <laughs> so'zlamayman <laughs> lekin sirasini so'zlayman oh oh oh bir ko'rsang edi kuyovni qanday chiroyli qanday aqlli ekanini bilar eding bekachim yulduzlaringiz naq bir biringizga to'g'ri tushgan ekan ikkingizning ham bir biringizdan kamchiligingiz yo'q o'laman o'laman ko'p so'zlama <laughs> ha nima bo'ldi nima bo'ldi haligi e, qallig'i to'g'risida so'z ochgan edim men bilan urishdi aqlsiz o'lgura sen kumushni uyaltirgansan hadi sen tinch yursang birov bir nima qiladimi a bor ishingga bor onalar kumushning bu hayqirig'ini uyalg'ang'a yo'ydilar da yana uyga kirib bisot kavlashga to'y hozirligini ko'rishga mashg'ul bo'ldilar kumush bibi bir necha fursatgacha shu kuyi burkanib yotdi so'ngra o'rnidan turib tashqari hovliga qarab ko'p yig'laganlikdan ko'zlari qizargan qovoqlari shishgan yuzlar bo'rtgan edi ammo bu o'zgarishlar uning husnini latofatini bir zarra ham kamitmay balki o'n qayta oshirgan edilar qashqarga chiqqandan keyin ayvonni tumshug'iga kelib o'ltirdi va o'ng qo'lining kaftiga yuzini olib fikriga toldi shu holda uzoq qoldi shundan keyin ul qo'lini yuzidan bo'shatdi da entikib dam oldi va kimnidir izlagandek kimnidir kutgandek tevarayiga qarab qo'ydi ariq bo'yi sirli ariq bo'yi yoshliq ko'zlari ariq bo'yiga tushib nozik oyoqlar ariq bo'yi tomonga harakatlandilar ul ariq bo'yiga yetgach ma'lum o'ringa sakrab o'tdi da cho'nqaydi bir hovuch suv olib yuzidan to'kib tushirdi va ostagina yo'lak tomonga qarab olgandan keyin suvning oqishiga ko'zini tikdi kumushning dardini hech kim bilmas uning xayoliga hech kim tushunmas magar shu ariq bo'yi tushungandek bilgandek sirlik ariq bo'yi unga nimalarnidir so'zlar undan nimalarnidir tinglar bunga chetdan hech kim voqif bo'lolmaydir da bo'lmog'i ham mumkin emas ko'zlaridan oqqan marvarid tomchilarini shu sirlik ariq suvi bilan yuvdi bir martabagina yuvdi emas qaytalab qaytalab yuvdi boyag'i achchig'idan bir muncha tinchlanib ko'z qizilliqlari ketgan holda bitta bitta bosib ichkariga qaytdi dorning tashqarisiga er mehmonlari ichkarisiga xotin mehmonlar to'lgandi ular quyuq suyuq oshlar holva nisholdalar bilan izzatlanadilar tashqarida bir qo'sha sozandalar dutor tanbur g'ijjak rubob nay va amsoli sozlar bilan dunyoga jon suvi sepib shaharning mashhur hofizlari ashula aytadirlar to'y juda ham ruhli ichkarida xotinlar majlisi onalarcha aytganda ular qum tuproqdek ko'p biroq majlisning borishida tartib yo'q havli yuzi va uylar xotinlar bilan to'lg'an qaysi havli yuzida bir tovoq oshni yeb o'ltiradir kim yig'lagan bolasini ovutish bilan ovora birov yor yor o'qib tag'in bittasining quvonchi ichiga sig'may xaholab dunyoni buzadir xullas bag' bug' yetti qat ko'kdan oshadir oftob oyim qayg'uliroq tusi biroz siniqqansimon mehmon kutib charchaganidanmi nimadan bo'lsa ham juda kalavlangan ba'zan qiladirg'an ishidan ham yanglishib ketgani masalan uyga kirmakchi bo'lib tavanxonaga kirib qolgani ko'riladi to'yga kelgan xotinlarning to'ylar muborak kuyov o'g'il muborak deb so'rashlariga ham ishonchsiz bir ohangda qutlug' bo'lsin deydir oftob oyim donxonaning eshigidan turib xotinlar orasidan kimnidir o'z yoniga chaqirdi yoshi 50 dan oshgan kulgusi ichiga to'lib toshgan bir xotinni dovurdan chiqib o'ziga qarab yurganini ko'rgandan keyin donxonaga keldi xotin ham ichkariga kirgach oftob oyim eshikni qiya bekladida qayg'uli bir boqish bilan xotinga qaradi nega qayg'uli ko'rinasan oftob voy shu ichimga chiroq yoqsilari ham yormay turdi egachi nega kumush to'g'risida e ha qizingga nima bo'ldi uni shilg'anaga bugun yettinchi kun shundan beri kumushingiz tun ham yig'laydi kun ham sababini so'rasam sira javob bermaydirdi nuronadek ko'z yoshisini oqsa beradir bugun tag'in yig'isi oshib tushdi haytovur yalinib yalpoqlanib arang hammomga yubordik nima balo kuyoving qo'rqsizmi o'zim ko'rmadim ammo ko'rguvchilarning so'zlariga qaraganda o'xshashsiz ko'rkam tengsiz aqlli bir yigit emish otasining o'zi yigitni yaxshi ko'rib kuyov qilgan edi kumushning o'zi yigit to'g'risida hech narsa bilmaydirmi voy biladir biladir uning oldida biz cho'rtdagi kuyovni maqtashamiz lekin bu maqtovlarni eshitgisi kelmay qaytag'a yig'isini orttiradir voy qayg'irma oftob qayg'irma kuyoving bunchalik suluv bo'lsa gap so'zda tengi bo'lmasa hali chimildiqdachi qizingni pecha guldek bo'lib eriga chirmashganini ko'ramiz otajoning mani bunga ko'nglim chopmaydir chopsin oftob chopsin men bunday yig'loq qizlarni ko'pini ko'rdim shunday qizlarni uyalmay suyalmay chimildiqda hatto yigitdan ham orttirib harakat qilganlarini ham ko'rdim seni qizing ham shularning bittasi qayg'irma oftob qayg'irma voy ilohim shunday bo'lsinda voy bo'ladi bo'ladi oftob shoshmachi agar qizing men aytgandek o'zgarib ketsa menga nima berar eding <laughs> voy sizga bosh oyoq kiyimda opajon hoy so'zingdan qaytma oftob <laughs> kecha guldek bo'lib eriga chirmashganini ko'ramiz hali xudo ko'rsatsa iloyim aytganingiz bor o'ynab kulib mehmonlaringni kut bora qol gullar majlisi gullar lolalar to'tilar qumrilar majlisi bu uyda bibining tog'asining uyida qizlar majlisi gullar majlisi bu uyga 30-40 chamalik qizlar yig'ilgandir yig'ilishdan maqsad qizlar o'zlarining eng latif eng go'zal bir a'zolarini butun xotinliq olamiga uzatmoqchidirlar bu uzatish majlisini jonliq ruhlik o'tkazmak uchun barcha qizlar o'zlarining eng asl eng nafis kiyimlarini kiyib favqulodda yasanib husn olamini yana bir qat yana bir qayta bejabdirlar agar bu uyga kirib, bu majlis a'zolarini bir martaba ko'zdan kechirsangiz hozirdanoq aytib qo'yish mumkinki albatta esingiz chiqib ketar bu gulmi ko'hlik yo'q narigisi undan ko'ra bunisi barisidan ham o'ttasi ana shunday qilib esdan ham ajrarsiz gul tanlashda bir qarorga kelolmay el ichida kulguga ham qolursiz rasvo ham bo'lursiz mana majlis a'zolari shunaqangi bir birovdan o'toq malaklar parilar edilar majlisning shoiralari o'yinchilari childirma va dutorchilari barchasi ham hozir bo'lib faqat kumush bibigina hammomdan qaytmagan edi shuning uchun majlis ochilmagan ochilsa ham ruhsizroq kumush kelgach majlisga ruh kirishiga barcha ishonadir va uni to'zimsizlanib kutadir kimdir oradan bittasi kelishdi deb yubordi barcha qizlar uyning darajasi yonig'a uymalashib hovliga qaradilar chindan ham ul yonida ikki yangasi bilan kelgan edi shu chog'da bizga otabek kerak edi nega desangiz kelsin edi da suyganini bir ko'rsin edi hammom bilan ul faqat jong'ina so'raydir majruh ko'kslarga o'qqina otadir boshdagi oq shohi ro'ymol ichdagi oq shohi ko'ynak ustdagi oq kumush zarrin sirilgan po'stin babaqalarini o'rab o'pib turgan yoqa qunduzlarning kelishgani solinib tushgan qora jingila sochlarining bo'yin tevaragiga chirmashqani xom nuqra yuzlarining bo'g'riq qani yangalar kumushni hovlidan turib qizlarga topshirdi mana kumush kumushgidek sizlarga qizlar kumushli ko'ynini yashlab ochinglar yaxshi keldingizmi kumushbibi qani keling ikki uch qiz chopiq hovliga tushdilar da kumushbibidan paranjini olib uyga boshladilar yangalar kumushni qizlarga topshirib ketdilar hovli er va xotindan bo'sh yolg'iz qizlarga qizlarg'agina xoslanib qoldi kumush bebi boshlag'uvchi qizlar bilan uyga kirdi undan ong qan atir islari bilan uy to'ldi qizlar o'zlarining bir turlikkina so'zlashishlari bilan kumush ilak ko'risha boshladilar kumush bibi uyning to'riga o'tqizildi qizlar uyning tevaragiga o'ltirishib olgandan keyin oraga nima uchundir bir jimjitlik kirdi qizlar ma'noli qilib yer ostidan kumushga qaraydirlar majlisda bir xil ma'yusiyat qizlar nimani o'ylaydirlar va nima to'g'risida ma'yuslanadirlar bu esa qizlarning bizga noma'lum bo'lgan ichki sirlaridir qizlar ipga chizilgan guldek uy tevaragini olganlar buning ustiga yovoshlik, o'ychanlik ularning tuslariga ma'naviy bir husn va jiddiyat berib biriga yuz husn qo'shgan edi agar biz shu kezda zarshunoslik uchun yengishmarsak, ya'ni gulni guldan ajrata turgan bo'lsak boyog'idek esankirab mutaraddid qolmaymiz chunki kumushbibi lolalar ichidagi bir gul va yo yulduzlar orasidagi to'lg'an oy edi orada hamon boyag'i jimjitlik hukm surar edi har bir majlisning jonlantirg'uvchi idora qilg'uvchi bir ikki qahramoni bor bo'lganidek bu qizlar majlisi ham shunday qahramonlardan holi emas edi majlisni bunchalik ruhsizlanib ma'yusiyat ichida qolishiga gulsim bibi chidab turolmadi voy qizlar biz nima uchun bu yerga yig'ildik yer chizib o'tiraveramizmi hozir ha ya bu yerga azochkani keldikmi e ko'p o'ylamanglar o'rtoqjonlar baribir bu gap hammamizning ham boshimizda bor hay savra tur hovliga olov yoqib childirmangni bir qizit o'rtoqjon anorgul sen dutoringni bir chalvor o'rtoq hay kumush bibi siz uncha hayol surmang kulib o'tiring <laughs> baribir ertaga joysiz chekkan qayg'ungizdan o'kinasiz qani boshladik qizlar majlisda kutilmagan bir ruh kirdi anorgulning qo'lidagi dutor tanlarga larza berib tarona qildi xonim bibi qizlarga qistatib o'ltirmay o'rnidan sakrab turdi da o'ynab ham ketdi dutor yoniga childirmaning chertmagi kelib qo'shilgandan keyin bazm tag'in ham jonlandi chapaklar ham ko'tarildi o'yin qizib borar edi uning daricha eshiklari beklanib tog'chalarga sham yoqilgandan so'ng bazmning ruhi yana oshdi yel bilan o'ynashib yongan sham nuri qizlarni allaqanday ajib holatga qo'ymoqda majlis ersa alif laylo hikoyalaridagi parilar bazmini xotirlatmoqda edi dutor ifor kuyini chalib childirma ham nozik yo'l bilan unga qo'shilisha bordi o'yin ham bir turlik nazokat kasb etib gulsin bibi yo'rg'alay ketdi dutor ko'ngilning allaqanday ingichka joyini qitig'laydir childirma yurakni nimagadir oshiqtirib gulsin qizning yo'rg'alashi borliq a'zoni zirillatadir bazm juda qiziq juda ko'ngillik edi kumush bibini ham bu qiziq bazmdan boshqalardek hissa oladir suyunib quvonadir deb o'ylanmasin chunki vujudi qizlar bazmi ichida bo'lsa ham xayoli allaqayoqlarda uchib yurgandek ko'zlari o'ynag'uvchi qizlarda bo'lsa ham ammo haqiqatda boshqa bir narsani ko'rgandek ko'rinishdan natija chiqarib aytganda bu qiziq majlis uning uchun bazm o'rnini emas aza joyini tutqandek ikki soatliq qiziq bir bazmdan so'ng qizlar charchadilar da o'yinni to'xtatdilar gulsun bilan xonim bibi endi dutor bilan qo'shiqqa o'ltirdilar gulsun o'zining qo'ng'iroqdek tovushi bilan yig'larman kuyidan boshladi oq Bul gelsem tarımda Bir ihtiyar yadleydürmen yarımda Ortaklarım bul gelsem Ortaklarım alsam olsam torimni beixtiyor yodlaydirman yorimni ikkinchi qaytarib aytishganda unga xonimbibi qo'shilishdi bir turlik bir ohanglik nafis musiqaviy tovushlar kishining borliq vujudiga qon tomirlariga ajoyib bir o'zgarish bergan edilar shu choqqacha mo'ltayib xayol ichida sho'ng'ib o'ltirgan kumush bibi bir seskandi da qo'shiqchi qizlarga qaradi Əgər körsəm idi yenə yarımlı Bağışlardım hemen yol fikriyle arman urib kumush kumushbibi o'z ustiga duv yig'ilgan qizlarga ko'zini ochib qaratdi hushyor tortqanlardek bir harakat qilib qo'ydi va tez tez cho'ntagidan ro'ymolini olib ko'z yosh sinib quritdi sho'rva to'kilsin kumush men shunday erni topib tegsam bormi boshim osmonga yetadi <laughs> gulsinning gapiga qizlar kulishdilar kumush juda xafa ko'ringanlikdan uning ko'nglini ochmoqqa to'g'ri kelar edi shuning uchun boshqa o'yinlarni qo'ya turib majlisning eng qiziq tarafi bo'lib sanalgan lapar aytishga ko'chdilar gulsun kuyov rolini o'ynar xonimbibi kumush rolida ikkisining bir birisiga qarab o'qishqan laparlari barchani kuldirib ichaklarni uzar darajada biroq kumushning tishining oqini ko'rish juda qiyin uning hamma ishi faqat mung'ayib hayollanish qizlarga to'yxonadan oshlar tavanlar kelib tortildi oshdan keyin yangalar kelib qizlardan kumushni so'radilar qizlarning yo'q biz kumush bibini sizlarga bermaymiz deb o'ynab aytgan so'zlari kumush bibiga chindek bo'lib eshitilar yangalar bilan uydan chiqar ekan ko'mak so'ragandek qizlarga termulib qarar edi shu yo'sin qizlar o'zlarining bir o'rtoqlarini xotinlik dunyosiga uzatib majlisdan tarqalishdilar siz abdulla qodiriyning o'tgan kunlar romani asosida tayyorlangan adabiy radio teatrining ikkinchi qismini tingladingiz ssenariy muallifi va rejissyor rustam qurbon ovoz rejissyori nabijon hasanov bastakor mustafo bafoyev ovoz sozlovchilar klara yoqubova hamda farida muhammadjonova matnlarni oqqa ko'chiruvchi rohatoy xudoyberganova maslahatchi نعمت دوست خوجایف محرر تایر یونس بدی رخبر شاعره یوسف و